Դժողքի ձոր խորագրով ցուցահանդեսի բացման արարողությունը սկսվեց 1 րոպե լռությամբ։ Պատերազմի 44 օրերը նկարիչ Սևադա Սարգսյանը ներկայացրել է 44 նկարների տեսքով։ Նրա միակ նպատակը պատերազմի օրերի ապրումները փոխանցելն էր։ Որքան էլ տարօրինակ է ցուցահանդեսի գաղափարն ու խորագիրը պատերազմի ընթացքում էր ծնվել եւ նոյեմբերի 6-ին Շուշիի մատույցներում ճշնամու համար իսկական դժոխք կազմակերպվեց։ Կար կարևոր գաղափարախոսություն, որ այն ինչը որ ես զգում եմ, տեսնում եմ, բերել հետ կամ ուղարկել հետ, հա, թիկունք, որ տեսնեն թե ինչա կատարվում։ Այսինքն կերպար, ինչպես ես բացման խոսքի ժամանակ ասացի, կերպարվեստը որպես հաղորդակցման լեզու։ Ես եղել եմ դժողքի ձորում, այդպես են անվանել նոյեմբերի 6-ին գեներալ մայոր Արցախի հերոս Վարդան Ավետիսյանի հրամանատարությամբ դժողքի ձորեր իրականում ճշնամու համար, ինչպես մեր հրամանատարն էր ասում, գեներալը, մենք երևի դիմակայության ձորակ կարող ենք անվանել, Հեղինակն այստեղից թեթևացած է գնալու, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, որովհետեւ այստեղ է թողնելու դժողքի ձորի ապրումները։ Բոլոր նկարներում կա պատերազմ, բոլոր նկարները պատերազմոտ են, բայց բոլոր նկարներում հետաքրքիր ձևով արտացոլվել է նաեւ կյանքը, բույսի կյանքը։ Ու ես զարմացած եմ հաճելիորեն, որ պատերազմից հետո մեր վարքականոնը շարունակում է մնալ ստեղծագործելը, արարելը եւ չվնասելը։ Եվ որքան ես փորփրում եմ մեր գոյության իմաստների մեջ, ոգու առեղծվածների մեջ միշտ էլ մենք չենք եղել պատերազմների հեղինակ։ Մենք միշտ ստեղծագործելով ծածկել ենք պատերազմի թողած վերքերը, ստեղծագործելով լիզել ենք պատերազմի հասցրած վերքերը։ Պատերազմի 44 օրերը ընդմիշտ դրոշմվել են մեր ու հեղինակի հիշողության մեջ, բայց այս ցուցահանդեսի միջոցով այնտեղից տեղ կշրջի ու աշխարհին կպատմի դժոխային պատերազմի մասին։ Սևադա Սարգսյանը 44 օրերի ընթացքում ստեղծագործել է նաև Մարտի դաշտում, ասում է Շուշիի թանգարանների տնօրեն Լուսինե Գասպարյանը։ Հայրենապաշտ մարդ, ում համար հայրենիք բարձրաժեք կատեգորիան վեր է ամեն ինչից։ Նկարների գլխավոր հերոսը թեյնիկն է, կաղնին եւ զինվորը։ Կաղնին պահում էր մեզ, թեմեն հանգստանում էին կաղնու տակ, բայց իհարկե հետագայում այդ կաղնին արդեն հերթական ռմբակոծությունից հետո արդեն բուջուրիկ ցախ էր մնացել եւ շատ է տպավորվել իմ մեջ կաղնին, հատկապես շատ են կրկնվում իմ մոտ կաղնիները։ Հերթականությամբ չասեմ էլի առաջին, երկրորդ, բայց այնուամենայնիվ կաղնին, թեյնիկը եւ բնականաբար զինվորը, որոնք իմ ստեղծագործություններում կան հիմա որ տեսնեք։ Թեյնիկը մեզ հավաքում էր իրար շուրջ, կենտրոնացնում էր մեզ։ Իհարկե մենք կրակիչ էինք վառում, բայց իմ մարտական ընկերների միասնության խորհրդանիշա իմ համար, որովհետև շատ տղեր կային, որ ես այդ թեյնիկից հետո չէի տեսնում։ Սևադան պատերազմի օրերին պատահական թղթերի վրա էսքիզներ էր անում այն հույսով, որ դրանք շուտով կտավներ կդառնան։ Օրինակ, այստեղ մի նկար կա, որ իմ աղջիկը իմ հետ խնձոր էր դրել իր անոտայի տետրով փաթաթած, մեկը դա էր, մեկը մեր մարտական ընկերներից մեկի գրպանում բլոկնոտ կար։ 24 էսքիզ են ընդամենը, որոնք հետագայում արդեն դարձան այս ցուցահանդեսը։ Դժողքի ձորխորագրով ցուցահանդեսը ներկայացվել է նաև Երևանում հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ Փյունիկ հիմնադրամի հովանավորության հաջողությամբ։ Սևադա Սարգսյանը նշում է, որ հետագայում նկարները հնարավոր է վաճառքի հանվեն ամբողջ հասույթը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փոխանցելու նպատակով։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։